Zer berri eskuratu dutan, eh, asteuntan eh, gure eskualdetik, makea eta lekornetik, eh? biztan dena joan den hastian, asian izaipatzen uh, lekorneko pestako biltzen ari direla. Igande honetan, baginuen bestalde uh, eta asunak e, egunak ojo aduzon biturte egiten dela eta garroko jauregiaren inguruan hor lekornen eta bistan dena arua zinez aldezen, jaiten alda igande untan eta elkartean dana batek e, bleren inguruan blelkartaren inguruan antolatu dute egun hori eta jaskastatsua izan da eta memento gozo bat pastu dute hor zirenek eta aniz gauza baitzen ikusteko erosteko eta gaineatiko Eta, hala, beraz orain pastuko nizeldu den aste buruari, jandutan bezala lekorneko pestak dira. Janezake eh, eusaiako usaiako egitaraua dugu. Aurten hasiko dira e, bezala pilota xapelketarekin, hor, Eh, berezkoak eh, bilduko bira, ba kontra, artian espalima da eh, norbait kolpatzen edo bestalde, uh, izanen da uh, bostak, um, bostak eterritan etxe berria bilbao, etxe berri dukazun kontra, eta seiak eterritan hospitalarizmendi lagal salan kontra. Eta hori dira, biztan dena, final erdiak eta atxian ere, izanen da etxe barna ustatuak, etxe barna jate ikastetxak eh, antolaturik eh, bertsoa fari bat, jaz ere egin zuen, lehen aldiko, zentsatzeko, eta martxatu zen, eta beraz zendako ez segitu martxan delari gauza bat, eta hor eh, gomitak izanen dira, miren artetxe Elisabete txandi, eta odei baroso izenak emaitia obe, uh, antula dako, eh, uh, beraz maita ma historio, uh, deituz zuzenean, uh, Uh, Jehomen zala, kornerat, dena eta beraz biharamunean zikirua izanen dugu larun bataikin ibiliz uh, taldea izanen da ondotik eta zikiro denboran txakatuk taldea txarangak alaituko du. Igandean usaiako meza uh, makia inguruko klikak antolaturik, edo antolaturik ez, alaiturik, eta zintzur bustitzia ere hori zanen dira ganistarrak plazan. Eta ondotik angira jatiak, eta hori uh, bazkari edo afari guziz izanen da, nahi bada angira jateko, baina biztan dena uh, ostatukoek dute, obedela izena emaitia antzinerat bi izan dena, e, beti betetzen baitira ostatu horiek festetan. Eta haratxean, talde bat izanen dugu zirnetxe, bakatu ez badut ongia uzkatzen, e, zirneze edo zirnetxe, eta mm, ondotik, talota xingar, eta airoski banda, eta zazpikiterita goiti, demod kartet taldea. Eta ala, eguna gozoa pasatuta, astelenian izanen da azken eguna, ezake, usaiako birlasakek eta zintzur bustitzeak eta bazkariak antolatzen dute adinetakoek, usaiam ezala, eta orten etxe barno estatuan eh, aldi da, eta hor izenak eman behar dira, deituz ostaturat Lehen bai lehen eta biztan dena finala izanen da eskuska finala hori aratzeko sei erketerditan eta ondotik eh, ostatuetan pesta eta ondoko igandian edo larun batian obekio erraiteko, ba, parte bat izanen da, igandian eta, ba, larun batian eta beste bat, bat igandian hori gaztetxean gau pasa, gaztek antolaturik eta gero pausatzen alko dira gazte horiek. Eta justu beste berri bat ez duena fitxik ikustekoik, eh, hitzaldi bat bada azpahnena, hori heldu den astelenean, eh, hori buru hilado irailaren edo setemearen amaseiaikin, atxeko atxaldeko sortziontana gizbarna zinegelan, hori xantate eh, eta orsuia ko, kolegio eta eskolek antolatzen dutena, hori amaregunak banta iligabe eta hor gomita bat izanen dute eta beraz ez tabada edo obekio gaiteko mintzaldia rentzat eh, famatua dena izena etzaiteldu uh, eh, begien aintzineat, baina zinez Jacques Broder, uh, Broder hala famatua da. Eta bera, ala, unazoin ziren berriak aste honetan, biztan dena, egon zizte albezen piskor eta albezen sintxo pesta horietan, eta nikan artean erraiten dautzuet elduden aste artio, eta ala pasa aste hon.